Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit i hapur edhe për ditën e sotme 7 e 3 minuta në këto çaste Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin Mirëmëngjesi Çdo mëngjes me ju, me daulle, me buri, me gjitha këto gjërat e tjera që nisin këtu Dhe për 3 orët në vazhdim miq të dashur do t'jemi së bashku në një program i cili premton asgjë Përveçse që t'ju mbaj pak shoqëri Dhe kaq do të mjaftojë Do kemi sot këtu në studio Më shumë kopje të librit Matja e Botës mm -hmm. Nga Daniel Kehlmann Që ishte një surprizë Edhe më pëlqeu shumë Si gjë, gjithashtu do të kemi këtu në studio Gim Bashën Sot për të folur për Një libër italian shumë interesant E quhet uh, Lidhëse Lidhëse Si Lidhëse të këpucës mm -hmm. po? Mhm. Historia e Një çifti e shumë çifteve ku dashuria e martesa e këto gjërat e tjera bëhen si thua sa çështje lirie aq edhe zgjedhe dhe barre. Dhe si ia bën robi që të mos e kalojë gjithë jetën i lidhur? I lidhur. Po, si lidhëset e një këpuce mm -hmm. me njëra-tjetrën me dikë që e pengon në fantazitë e tij ose të saj. Sigurisht. Edhe po është libër shumë interesant ky. Domenico Starnone që e ka shkruar është Shkrimtar i njohur italian, disa nga librat e tij janë bërë edhe filma madje. Mm -hmm. Por uh, ky është gjithashtu edhe bashkëshorti i asaj kujt redaktores italiane që përflitet thuhet oh. se mund të jetë Elena Ferrante. Oh. Vërtet? Po. Kështu që Nëse është e vërtetë që ajo redaktorja është Elena Ferrante, mm -hmm. atëherë Domenico Starnone është i shoqi i Elena Ferrantes. Interesante. Që janë çift shkrimtarësh. Kishte, po, kishte një kishte një periudhë kohe kur ky dyshohej se ishte Elena, Elena Ferrante. Ferrante. Mm. Por uh, le të shohim. Le të shohim. Është libri është i mirë. Kështu që do flasim pak më vonë për këtë. Sot në klubin e mëngjesit shumë dhurata gjithashtu. dhe muzikën miq të dashur e zgjidhni ju si çdo të premte. Kështu që atje mund t'ia bëni fora. Kam përshtypjen këngë të mira ka plot, plus që sot mm, duket më e mirë koha, por do të na tregojë Olta. Yeah. Sikur ju kam premtuar apo? Po, e vërtetë. Unë nuk e mora çadrën sot Olta, kështu që mirë bëre. Çadrën s'e more sot? Jo, më në fund e hoqëm qafe. Se ti në qafë e mban çadrën? Po, zakonisht po. Edhe unë kështu Në qafë gjithë kohës Dhe të sikur ma var nga njëra anë kështu Më shkon Më është hapur një kështu Më hap këtu Më para barë këtu Po të kërë një qëkim Rëba Shumë urime Lorin Terezit, zonja dhe zotërinj Lorin Terezi, programi Klubi i Mbrëmjes ka si regjisor këtë djalë këtu Urime Lorkë. Të gjeni eh, këtë artist. E me ti tash. Jo. Por eh, veç kësaj Lori sigurisht no, po, si regjisor merret edhe me filmin artistik dhe filmi i tij i fundit. Mhm. Mm Quhet Tirana 100 km. Dhe është pranuar në një festival filmi për të konkuruar si filmi më i mirë me metrazh të shkurtër. Mhm. Mm që Po shumë të kishim, nuk e di si ia bën për vizë. Te vizat dhe rrugën e kanë vet, kështu që s'besoj që do të. Jo, e di që e kanë vet, po po them. Po mendova se mos ishte nga maji që të kishim kohë të hynim për vizë edhe po, pra, të ashtu. Po pra. Jo, jo, tash i afër do të jetë për. Ai është një festival ë në vitin e kam përshtypjen është viti i tretë ose i katërt i këtij festivali, po. I katërt i këtij festivali. Siç ka shumë të tjerë. Mhm. Po është interesant, është një festival ndërkombëtar edhe mirë do ishte. Mund edhe ne ta ekzagjeronim pak, se s'kemi shkuar për Golden Globe ose për kështu, po për këtë je live nga Norvegjia, e ke parasysh. Por gjithsesi shumë shumë urime sepse është është sigurisht një arritje kur kur filmi yt pranohet në një festival ndërkombëtar filmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe konkuron atje me Gjasa me shumë filma të tjerë nga të mhm. tjerë autorë të talentuar dhe aktorë. Kështu që pa diskutim. Edhe Lori është shumë i ri, kështu që e ka e ka përpara. E ke po përpara. E ke përpara. Suksese Lori. Se s'i dihet Lale? Asi. Del ndonjë kështu atje, ndonjë nga këto bobat që shkojnë, se shkojnë këta gjuajnë nëpër filma kështu. nëpër nëpër festivale. Mhm. Mm Gjuajnë për talente të reja regjisorë kështu. E sheh, a, ah, thotë, a, ah, shë, shë, ma gjeni këtë, Lorin, Lorin, kush është kjo? Do për një moment do mendojë se mos është vajzë. Kjo ndihmon për një moment. Çon si ka, ajo është i futur. Harvey. Kështu që sot është e premte, mos harroni muzikën e zgjidhni ju 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222. Artini e ka zgjedhur të parën për sot për të nisur programin. Mbas kësaj, të tjerat janë kërkesa muzikore, do të kthehemi mbas pak me Jerin dhe Oltën në segmentin e vajzave. Por më parë kjo këngë nga Santana. Yes. Mirëmëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në këtë kohë tani. Është momenti për të dëgjuar nga Jeri dhe nga Olta. Jeri na frymëzon dhe Olta na tregon se si do të jetë moti për sot. Atëherë, shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Charles Bukowski, është pak e gjatë, por është interesante. Dhe është kjo. Jeta është e bukur dhe komode për aq kohë sa jetohet me njerëz të kuptueshëm. Dhe mos harro, mund të kuptohen ata njerëz që ndajnë të njëjtën ndjenjë, jo që flasin të njëjtën gjuhë. Ah, shumë e bukur. Mund t'i kisha rënë dhe shkurt, por e lashë të plotë. Jo mirë jo, që bëj ti vazhdo. S'ka pse ta shkurt. Në rregull Jeri. E lexoj edhe një herë madje. Okej. Jeta është e bukur dhe komode për aq kohë sa jetohet me njerëz të kuptueshëm. Ah. Dhe mos harro, mund të kuptohen ata njerëz që ndajnë të njëjtën ndjenjë, jo që flasin të njëjtën gjuhë. Super. Bravo. Faleminderit Jeri. Bravo Bukovski. Pak e gjatë duhet. Bravo Bukovski. Po. Se është mm. është tip ai. Kush e di si ka qenë kur e ka shkruar këtë? Vërtet e kuptoj. Tani është Olta me motin. Mm -mm. 7 gradë është në këto momente, 18 do jetë maksimalja për sot dhe nuk kemi shanse për të rënë shi. Sot do jetë diell, nesër dhe pas nesër gjithashtu. Mot i mirë. Faleminderit Olta. Temperatura maksimale për nesër 19 mm -hmm. për pas nesër 20. Okej. Të hënën, hajt se flasim. Nuk i dihet, ka ndonjë ndryshim? Po. Mirë, duhet të shijojmë fundjavën gjithsesi. Faleminderit goca, është uh, koha tani për pyetjen e parë për uh, ditën e sotme miq të dashur nga aktualiteti sepse kjo është e madhe. Këta dy liderë botëror do të takohen sa më shpejt të jetë e mundur Edhe kjo do të jetë diçka që ndodh për herë të parë në historinë e botës. 0692070222 0692070222 kush janë këta të 222. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit tani një këngë tjetër miq të dashur, e një cilësie të lartë. Pse s'e vazhdoni këtë tani që ishim ku e latë këtu un do ulem dhe vazhdoni ju. E kam patallje. Mhm. Si ishte muhabeti? Jo, jo, kjo ishte jo, jo. bisedë midis nesh. A vërtetë? Po. po jo mos është. Kanë shumë gjë. Jepi pra, jepi. Ajo më është. Mund ta bëjmë midis nesh, hajde. Ta bëjmë midis gjithëve. Jepini. Dje ishte 8 marsi dhe mhm. un bashkë me Altinin. Meqë ishte 8 marsi. Vendosëm të linim kafe. Ishte dita ndërkombëtare e grave dhe miqve të grave. Po. Ku Altini është njëri ndër miqtë e grave. Duke qenë se ne të dy e kishim tepruar me kafet, thamë që Siç është qeni miku më i mirë i njeriut dhe ai është miku më i mirë i gruas. Pra ju të dy keni vendosur që të lini kafen. Po. Mhm. po. Dhe në mëngjes konsumojmë çaj. Dje ishte dita e parë. Okej. Dhe tani Oltës nuk i pëlqen. Pak e sikletshme, por po. na duhet pak forcë dhe ndihmë nga miqtë që na rrethojnë të mos na japin. Ja, ato 3 ditë katër ditë të para që. Jo, jo, Olta, shiko, trego të vërtetën tani, meqë e nise si bisedë. Po, pra. Dje i kam kërkuar dy herë Altinit diçka në lidhje që kishim një bisedë midis nesh dhe Altini ishte kështu. Të lutem më fal, po nuk mundem të përqendrohem, nuk flas dot fare. Po shumë mirë. Dhe e çka kam ndryshme këtu nga çdo ditë. E ke nevojë për për diçka që Altini të ta zgjidh, po them, qoftë edhe për punën. Altini s'ishte fare dhe un për këtë po thosha Olta. Po Altini kështu ka qenë dhe në ditë me kafe. Altini mos pi kafe dhe bëj gjumë, po po. Un këtë s'kuptoj. Çfarë ndryshimi i pe te Altini? Po pra. Jo, nuk e besoj këtë gjë. Mm. Nëse um, na duhet pak ndihmë miq gjithsesi. Pak kurajë. Forca se do ja dilni. Po, Shumë mirë. Tani a mund ta marrin vesh zonja zotrinj me pak fjalë Altin dhe Olta që mos ngatrohemi për ju e kemi fjalën. Po. Se pse ju keni vendosur që ta lini kafen për 8 mars? Pikërisht për 8 mars. Po pyes, jo, data 8 mars s'ka rëndësi, po pse keni lënë Pse lamë kafen? Ishte rastësi 8 mars. Nga që ishim me dhimbje stomaku. Të dy. Kështu na zuri. Epo mirë, unë uroj uh, Aritmi, dhimbje stomaku, ose kafe të tepërta e kanë këtë. Mendojmë që çdo gjë është me masë. Pastaj tritoli që ne pinim në mëngjes. I vështirë. Nuk përballohet. Atëherë. Sipas një studimi miq të dashur që kemi këtu nga BBC, na tregon edhe ekrani këtu, konsumi i kafes mund të ketë... Po? dobi për shëndetin tuaj. Po, sa e mirë që thonë. Varet nga cilësia Altin ça e që Po, është e vërtetë, po ne e pimë kafen shumë të mirë dhe thonë që në Shqipëri kafja pihet e mirë, e ke parasysh. Ka vende për shembull ku s'gjen dot një kafe të mirë, Tirana s'është një nga ato. Po gjithsesi, kjo s'ju takon juve, kështu që ju mund të vazhdoni atje. Pra, Jo. nëse pi kafen, tregon studimi shkencor, deri në 3 filxhan në ditë, qofshin këto kafe e gjatë, e shkurtër apo s'ka rëndësi se si e preferon. Mhm. ti do të kesh disa uh, benefite ose dobi mm -hmm. për shëndetin tënd. Edhe olta nga këtu. Tre filxhan. Tre filxhan në ditë thon ata. E para thonë ata që pin kafe. Sipas studimit, ata që pin kafe jetojnë më gjatë. Shumë kafe mund të të bëjë dëm, po 3 deri në 4 filxhan në ditë nuk është ndonjë hata thonë ata. Mund ta pini. Ndihmojnë për pamjen tek njeriu, për shembull me rrathat e zinj të syve, ata që s'pinë kafe i kanë edhe më të zi, mhm. edhe më të varur. Urdhra për një ditë që kam pirë urdhra si u. Ka filluar, kam vënë re. Pashë sot thashë. Sigurisht mungon kafeja. Po, po. Ëm tjetër ulet rreziku i kancerit gjithashtu për ata që konsumojnë kafe, ndërkohë që është më i lartë tek ata Që s'konsumojnë kafe dhe është i lartë te ata që pinë çaj të nxehtë. Nga ne anti studim kontraktim. Po. Dhe tjetër ky, do të shkojmë në datat pastaj. Do hedhim tuç në këtë altin, mos e vrit mendjen. Mhm. Unë do ju kem juve duke pi kafe me pip deri deri në fund të emisionit. Por uh, Por sipas profesorit Paul Roderick, që duket se është bashkautor i këtij studimi. Ky është ky është personalitet. I cili është nga Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e Southamptonit. Au. Ai thotë se serioze. Sasia e kafes që pi thot nuk është se bën ndonjë ndryshim shumë të madh për sa e kemi studiuar ne. Prandaj futjani thot ai edhe me 30 40 filxhana. Do të thënë s'ka lidhje edhe po piva 4 kafe unë. Absolutisht. Po i pi dhe rresht, Lori, probleme do të japim. Ti do të je me po. tenxhere. Nga mëngjesi që nisi. Ja, sepse ka Lori asgjë me tepri. Me tepri. Ai rregulli i artë mbetet edhe për uh, mhm. urdhra. Çdo gjë me karar. Po, vërtet, po. Me mas. Me mas. Ha pra. Dhe për më tepër, uh, po mos bëni sikur s'e përdorni fjalën tani kot. Për tepër pa sheqer Lori, mos e konsumo me sheqer. E përdorim njëri po me karar. Pa sheqer. Do unë E kështu që, kafe mund të jetë e mirë dhe e keqe. Po ka ka për shembull dëgjova që edhe kjo nuk është një nga gjërat për shembull kur ti hap një revistë sportive apo një faqe që merret me sportin apo të del njëri nga këta me muskuj që të flet, nuk flitet flitet për glutamin, për protein, për mm -hmm. aminoacide, lloj-lloj gjërash që merren për atë trupin e bodybuilderit, por nuk flitet për kafen. Asnjëherë. Ama dhe kafeja thon ata. Ndikon pozitivisht. Nëse pi një kafe rreth 1 orë para se të shkosh në palestër. Mhm. Mm të ndihmon e të jep një ndjesi energjie po muskujt. Muskujt nuk janë më të kontraktuar, po. por janë më të gatshëm për të ushtruar pastaj ushtrimin. Dhe, dhe kjo është diçka që jepet nga nga Pedagog dhe profesor që merren me këtë punë pra. Ne s'bëjmë palestër. Kafja është e mirë për ju. Zonja zotërinj. Ai që të bëj palestër, që ta pi. Jo, është e vërtetë. Ti që s'bën palestër. Gjithashtu thonë që ata që pin kafe janë më të mirë në shtrat dhe Këtu e. Dhe më të Oh, super. Dhe më të dhe më të bukur. Në në gjithë, okej. Ato që pinë shumë kafe, alla fazan, flasin keq për shok. Po për Kanë të gjithë të këqijat e mund. Po sa e mirë. Mm. Do të bëj Motra në çaj ah, pimë pastaj ah, mos e vrit. Ti ma ke bërë këtë kafe një. Me kafe. Të bëftë mirë, mm. pa patjetër. Kthehemi pas pak te Klubi i Mëngjesit dai. Kërkesa muzikore nga ju tani është koha miq të dashur 069 20 70 222 069 20 70 222 ky është Justin Timberlake tani me Say Something. 7:33 minuta në këto momente miq të dashur dhe kemi një fitues në lidhje me pyetjen nga aktualiteti që bëmë të parën për sot dhe ajo është Ai është Ludenisi dhe bravo. ka thënë Kim Jong dhe Donald Trump. Bravo, bravo. Bërë si Kingës. Përgjigje. 088 mbaron numri, fiton dy bileta për Cineplex. I vë shumë Kim Ge. Ja që ka bërë kafen Altini edhe. Ah, shikon ti. Po, pra. Pra janë takuar, do të takohen miq të dashur liderët suprem të dy vendeve. Siç njoftohet, presidenti Donald Trump do të pranojë një ftesë për të takuar liderin apo udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong Un. Ky do të vijë me dy raketa. Në një vend urdhëro? Siç vijnë të tjerët me bodyguard nga mbrapa. Po, do të vijë me dy dy kështu që i vijnë, dy raketa. Dy raketa, raketa nukleare që të shkojnë. Po, vërtet. Presidenti Trump e vlerëson shumë uh, ose i vlerëson shumë fjalët e mira të delegacionit të Koresë së Jugut dhe të presidentit Moon. Ai ka për ta pranuar ftesën për t'u takuar me Kim Jong Unin në një vend për t'u vendosur më vonë, kanë uh, thënë njerëzit pranë Shtëpisë së Bardhë. Në një tweet, mm. uh, presidenti Trump ka thënë se nuk duhet të ketë më testime të raketave nukleare në Korenë e Veriut derisa të paktën të bëhet takimi. Kështu që e kanë lënë për t'u takuar dhe s'ka ndodhur ndonjëherë më parë dhe mund të jetë uh, diçka me të vërtetë shumë e madhe. Nëse zgjidhet kjo sepse është një kërcënim që qëndron mbi botën, kjo mm -hmm. e idesë së çmendur që me një buton mund ta shkatërrojmë planetin, Nëse na e jep truri. Varet se si ngrihemi atë ditë. Me çfarë ka dhe çfarë s'ka mbi të. Që nga të gjitha nëse s'ke pirë kafe. Nëse s'ke pirë kafe, imagjinoje. Mund të jesh. Ti dai për shkak të thotë Çaj! Edhe e shtyp ti butonin pastaj. Atëherë kemi anagramën tani gati në Klubin e Mëngjesit, miq të dashur, 7:35 minuta. Shansi juaj për të fituar një super dhuratë tani në Klubin e Mëngjesit. me anagramën. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama për sot është një personazh. Mhm. Mm Shumë interesant, unë po e quaj artist imagjinar me emrin Kris Nata. Kris Nata ieri. Mhm. Mm Sepse është një yll i vërtetë si një natë me yje. Kris Nata. Çeka Çfarë anagrame. Çfarë anagrame po. Aha. 0692070222 anagrama është Kris Nata. Si një natë me yje. K R I S N A T A. Kris Nata. 0692070222 Pra detyra juaj është që t'i rivendosni këto germa, të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe, rivendosini miq të dashur. Krisnata. Edhe do të formoni një fjalë, të cilën unë në fakt para pak minutash e nxora nga fjalori i gjuhës shqipe është këtu. Babuçi. Po duket babuçi ja ku është. Që aty e nxora dhe. Mhm. Mm ju nëse i rivendosni germat do ta formoni sërish atë fjalë. E nëse e formoni sërish atë fjalë, ma dërgoni mua. Në 069 20 70 222 unë jam sigurisht s'i s'i kontrolloj vetë mesazhet kam Oltën për këtë punë. Sigurisht. Por uh, Olta do t'i ndjekë mesazhet tuaja. Edhe do të shikojmë se kush do të jetë i apo e para dhe do të fitojë një dhuratë nga Preciosa. Nga Preciosa. Mhm. Mm pra zgjidhni anagramën Krisnata dhe do të fitoni. Një nga varëset me kristalet. Çeke. Preciosa, preciosa. Një nga ah, varëset me kristalet preciosa. Është një kështu me kristal mhm. blu ne dhamë, do japim një të bardhë. Okej. Mhm, të shumë i dukshëm. Atëre, ë uh, këto janë uh, kjo është një firmë çeke, mm -hmm. preciosa. e cila merret me përpunimin e kristalit e ka si gjënë e vet, si mjeshtrinë e saj. Edhe tek dyqanet Preciosa janë disa nëpër qytet që mund t'i gjeni atje. Gjeni lloj-lloj ngjyrash e formash të këtyre kristaleve me të vërtetë fine dhe interesante. Mm -hmm. Varëse të bukura. Një dhuratë shumë e bukur. Ajo bluja ishte diçka që më tërhoqi shumë syrin për shkak. Edhe Dukej pak si Nëse okay, dikush do të thotë, më dukej pak si ajo. S'di e ke parasysh po më kujtoi atë të Rozës edhe të Xhekut, po, të Titanikut, se ka atë formën ashtu edhe të kaltërtën. Vetëm se kjo është më e tejdukshme, më e më pëlqen ashtu. Super. Atëherë zgjidhni anagramën, do të fitoni njërën nga varëset e kristalta çeke të firmës Preciosa. Një dhuratë shumë e bukur për një grua apo një vajzë, por duhet të zgjidhni Krisnata. Edhe të jeni të parët kur e zgjidhni këtë. Kur e dërgoni tek 0692070222. Okidoki. Rita Ora tani në klubin e mëngjesit. Për 808-ën dhe ka thonë kalofshi bukur tanve. Kalofsh bukur edhe ti. Tanve të kalojnë bukur i ka bo një përshëndetje Rita Ora e këndon. Okej. Okay. Dhe mësuesi apo mësuesja ka marrë sepse emrat janë të fshirë këtu dhe nuk mund t'i lexoj. Por uh, ka marrë kompjuterin dhe ja ka kthyer përgjigjen. Fët e fët. Si si siç është në këto raste me email. Po ja jo, duhet të merresh vesh me me prindërit, domethënë sepse është është e rëndësishme. Historia është Tek ne apo Këtu tek ne është, po okay. thotë i dashur prind i edhe emri i fëmijës është fshirë. Mm -hmm. Lexova me, me vëmendje mesazhin tuaj me ankesat për notat e djalit. Siç e prisja ju nuk keni ankesë për shkollën, por për notat. Për këtë arsye vendosëm të të marrim hapat e mëposhtëm për të rritur notat e djalit. 1. Mm -hmm. Çdo mëngjes para se të fillojë mësimi, do t'i shërbejmë djalit kafen e mëngjesit me qumësht besoj që të ndihet mirë psikologjikisht. Pampersat besoj se do ja ndërroni vetë. 2. Tri herë në ditë mësuesi i matematikës do t'i recitojë disa vargje magjike nga një libër magjish egjiptiane, ndërsa mësuesja e gjuhës do t'i këndojë yshtje kundër syrit të keq. 3. E udhëzuam mësuesen e fizikës që t'i shpjegojë mësimin të gjithë klasës dhe ta bëjë edhe pastaj një shpjegim në versionin hip hop ekskluzivisht për djalin tuaj, meqenëse ndryshe nga nxënësit e tjerë që kanë për modele frymëzuese shkencëtare dhe sipërmarrës, i juaji ka për model Noizyn dhe Stresin. Meqë 4, kjo është pika 4. Mm -hmm. Meqë ju këmbëngulni se nuk duhet t'i lodhim fëmijët me shkencë, mësuesja e kimisë. Tani e tutje do ta pyesi vetëm për efektet e Red Bullit dhe patatinave. Meqenëse kemi konstatuar se këto i njeh më mirë se lëndën. 5. Nëse këto masa nuk funksionojnë, kemi vendosur t'ju emërojmë ju personalisht kryevlerësuese të djalit tuaj dhe t'ju japim të drejtën e vënies së notave. Natyrisht mm. vetëm për djalin tuaj sepse prindërit e tjerë kanë qëlluar të përgjegjshëm. Meqenëse po ju plotësojmë ëndrrën tuaj për të patur një fëmijë të shkëlqyer me nota pa u lodhur me librat në këmbim, ju kërkojmë një nder. Kur djali të mbarojë universitetin e të bëhet mjek, siç ëndërroni,, ju lutem na njoftoni se në cilin spital do të gjejë punë me mik. Thjesht ta dimë se njerëz jemi e na verbon shejtani sytë, e na çon tek ai spital dhe marrim në qafë veten dhe familjen. Faleminderit për bashkëpunimin Ermal Hasimja. Kështu që uh, kam përshtypjen mund të jetë tek Ernest Koliqi fëmija në mm. fjalë. Ta mbajmë në vëzhgim dhe nëse kush e di, na verbon. Shkojmë tek ai. Okej, okay, po mirë, shumë mirë, kam përshtypjen që janë kuptuar tani. Ja, me është, është shumë e qartë. Qartë përgjigje. Mm, me nxënësin. Mendoj që edhe prindi do ketë çfarë t'i thotë djalit. Po, po. Do thotë që nesër i lumtur se u zgjidh. U zgjidh, të keqen babi. Të keqen babi sepse më bëm këtë. Që në orën e parë. Po. Është e vërtetë. Ej, um, ndërkohë. Mhm. Mm Zonja dhe zotërinj. Dje në uh televizionet shqiptare ishte Mbrëmje e madhe politike. Pa, po, se ishte e inda. Ishte po, Meta te Balla, bomba do. Oh. Ishte Basha te Fevziu, ishte dhe 365 e 74. Patozi te Rakipi dhe Bushati. Ajo është jo ata se ata i sjellin vërdallë dy herë, kështu që i bie Domethënë burrat ishin 700 nëpër televizione, gratë po festonin. Po festonin, po. 730. S'kishte asnjë grua dje në studio. televizive. Ndoshta prej 8 marsit, ndoshta sepse nuk kishte vend për to. Po ishte edhe edhe dhe çështje burrash për t'u diskutuar, po, me thënë të po, po. drejtën, në përgjithësi, kështu që nuk ka ndonjë problem. Sot jemi në punë të burrave. Po. S'keni sepse? Po prapë. Por eh, po dëgjoja që ndërkohë që ndodhin gjithë, domethënë Ka shumë gjëra që po ndodhin njëkohësisht kështu në politikë. Partia Demokratike do të ketë një kuvend së shpejti ku do të ketë një transformim, po thonë ata. ë uh, të cilin këta njerëzit që duan ta transformojnë nuk e kanë pranuar si datë dhe kanë thënë se është shumë shpejt e s'po merren vesh. Megjithatë zoti Basha thotë se e ka hapur partinë. për të gjithë njerëzit që të vijnë e të kontribuojnë, e të japin çfarë idesh kanë t'i sjellin këtu. Mm -hmm. Ka nga ata që thonë t'i sjellin këtu. Po pastaj ça ndodh më pas dhe ka dhënë garanci që procesi do të jetë si herën e kaluar, ë uh, totalisht i menaxhuar, domethënë në mënyrë po, demokratike. Nëse ka thënë, domethënë. Në mënyrë demokratike, kështu që është. Nëse ka thënë ai e bën. Kjo ishte më e rëndësishme. Jo, unë besoj që do ta bëj. Ja ku e ke edhe një titull ku thot për shembull, uh, Basha garant. Basha. Garant për uh, del garant për çfarë? Një sekondë, për një proces të vërtet. Pra procesi do të jetë i vërtet. I vërtet. I vërtet. Ka mendime kritike ka thënë ai, por pa që... i rrahur mendimet s'mund të shkohet në vendime që përfaqësojnë konsensusin e gjithë anëtarëve të kryesisë. Unë mendoj që jemi herët një herë për të folur për procesin. Një kismet aty. Po që të jetë i vërtetë është një ashtu, para se të nisit. Po tash pra është në prill. Në prill po. Dy muaj para, këtë po kërkonin këta, thoshin ta bëjnë në shtator, që të kemi ja dy muaj para për ashtu, mm. por uh, jo. Do të thonë je vonë. Procesi ka nisur. Po gjithsesi. Ëm, do të bëjmë një pyetje? Bëjmë një pyetje, nxjerrim një pyetje nga kjo? Dakor. Atëherë. Zonja, zotërinj. Zoti Basha ka propozuar mbledhjen e një grupi pune ku përveç përfaqësuesve nga Partia Demokratike, të cilën ai e kryeson, mm. që janë si thua përfaqësuesit e vullnetit të tij janë edhe dy nga kritikët. Gent Malko dhe Arben Imami. Ky grup do të punoj deri në këtë datë të këtij muaji dhe pastaj materiali final që do të përgatis kjo në lidhje me rinovimin e PD-së, mm. po. Mm -hmm. Do t'i nënshtrohet sërish debatit në kryesi, por pyetja është ky grup pra i punës për këto ndryshime në PD. Deri kur ka kohë që të punoj para se të paraqes gjetjet e veta? Datën. Pra. 069 20 70 222.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 Jo. 0692070222 as anarkist nuk është. Mhm. Anarkist. Anan as anarkist, as antraksi, as katranis. As katranis. Është diçka tjetër. 0692070222 Kris Nata. Nata. Kris Nata. E kam nxjerr nga fjalori i gjuhës shqipe sot mëngjes. Rastësisht Kris Nata. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Kjo është për njërën nga varset e mrekullueshme nga Preciosa, një varse kristali çek miq të dashur. Plot shkëlqim. Plot shkëlqim. Dhe kur del në diell bëhet akoma më e bukur. Unë s'kam mbajtur ndonjëherë me thënë të drejtën kristale. Mm -hmm. Diell pastaj. Po në diell lale. S'kemi kohë, ëh? Doja të jo. ftoja për uh, për një kafe, për një kështu. Për një kafe. Tani që e lanë ata të dy. Mirë gjithsesi atë, meqë meqë s'kemi kohë. Meqë unë kërkesë muzikore nuk kam bërë akoma. Mundet që të shkojmë me ëh uh, Mahmut Orhanin dhe mhm. këngën e tij të re? Mirëmëngjesi që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 8 e 9 minuta miq të dashur dhe si të premteve Ne flasim për librat këtu në klubin e mëngjesit Në këtë orar unë kam uh, kënaqësinë që të mirëpres këtu në studio Dy miq tanë dhe të librave sigurisht është uh, përkthyesja Mimoza Hysa E gjithashtu uh, kritiku letrar Zoti Agim Baçi Mirëmëngjesi Mëngjesi. Mëngjesi. Është uh, kënaqësi që ju kam të dyve sot këtu në studio për të folur për një libër që të dy e keni shumë për zemër. ë uh, Mimoza është përkthyesja e, e këtij libri nga Domenico Starnone, që quhet Lidhëse, si lidhëset e këpucëve. ë uh, një libër i cili flet për marrëdhëniet midis burrit dhe gruas, marrëdhëniet në çift, liria apo zgjedha, varet se si i shikon në në këto marrëdhënie. ë uh, Po një libër i cili është ka ecur shumë mirë dhe është pëlqyer edhe lexuar në të gjithë botën, sepse duken sikur këto janë histori universale që që u flasin shumë njerëzve. Jo, është një po një stil i veçantë, domethënë i Starnones që duket sikur drejtohet ty të përfshin edhe Të bën ta lexosh në fakt kisha kohë pa lexuar një libër nga letërsia italiane kështu me kaq me një frymë, kështu pa pa pa ndarë librin nga nga dora. Dhe për më tepër që është një nga ata autorët që si napolitan duket sikur përshtatet shumë dhe me ca pikëpyetje që ka gjithë shoqëria shqiptare, domethënë me atë idenë a a na tradita na pengon ta kuptojmë veten apo na na ndihmon, domethënë. Mm -hmm. Fakt Starnone ka mundur të kthejë disa përgjigje shumë interesante përmes personazheve të tij dhe përmes një rrëfimi ku lidhet një gjë kaq domethënë e përditshme që ne s'e vëmë re, kthehet në një kthehet në një në një kuptueshmëri të jetës, sepse është ndoshta do ta tregojmë gjatë gjatë bisedës më gjatë, po se si në një detaj të vogël njeriu mund të kthejë shumë gjëra në jetë. Mhm. Si ishte për ty? Fakt... Mos më trego pak për për për si e gjetë ti këtë? Ë Së pari një herë këtë libër e kisha lexuar shumë që kur doli në 2014-ën, u gjenda në në Romë dhe e lexova në origjinal dhe e pashë që shumë përkthyes po e merrin për ta përkthyer në gjuhë të tjera. Domethënë ishte nga ato libra, libra që gjithë përkthyesit e gjuhëve të tjera Po e gjuanin që në bile e kishin marrë që në që në dorëshkrim kishte mm -hmm. filluar shitja e librit. U bëra kurioze dhe thashë do të jetë një nga ato libra të të zakonshëm të komercial të shitshëm dhe i qëndrova larg. Po, e kuptoj. Pate një nuhatje kështu the. Po, thashë, dhe sidomos po të shikosh fjalia e parë që nis libri, mm. Thotë mos ke harruar zotrote zotëri i nderuar që unë jam gruaja jote. Pra, ë është tamam grepi për të kapur çdo lloj lexuesi për të futur ë në jetën e tij të përditshme dhe për të zbërthyer pak a shumë ato pikëpyetje të jetës së përditshme që kanë të bëjnë me martesën, pra me këtë institucion të martesës. Mm -hmm. Ky mhm. institucion i martesës do mbetet siç ka qenë tradicional apo ka filluar çarja e madhe. Mm -hmm. Në fakt, po të shikosh, tregojnë këtë gjë, ëh. Po. Në fakt, që në këtë moment, libri është i domosdoshëm për të ardhur në shqip. Jemi në kohën e krizës së madhe të martesës, mm. qoftë se në Itali personazhin ai e vendos në vitin 71, pikërisht atëherë kur ka filluar kjo kjo thyerje e madhe dhe jo më kot përmend aty një libër të Cooperit që botohej atëherë në Itali në 71-shin, vdekja e, e familjes dhe u mm. bë në mod dhe natyrisht njerëzit që ishin më në modë u hap kjo temë pra që po patjetër filluan që ta ndienin veten në modë po. që të kishin të dashur të mm. të fillonin të të ndryshonin marrëdhëniet në familje ë natyrisht është libër shumë shumë i domosdoshëm për periudhën që po kalon edhe edhe Shqipëria për të ngritur ca pikëpyetje që çfarë është martesa në vetvete. Ë A mhm. është thjesht ai kurthi ku futen dy njerëz dhe mbajnë një kontratë të gjatë dhe për gjithë jetën? Dhe si arrin ta mbajnë këtë kontratë? Ndershmërisht apo jo? Është është e vërtetë, po, ti je duke thënë ndër të tjera që që ajo çfarë po ndodhte në Italinë e viteve 70 është diçka që ne e shohim të realizohet sot në në shoqërinë tonë. Po, Pak të vonuar, domethënë këto proceset, por është pra është është i përkorë tani. Sepse ato janë një çift i ri që janë martuar shpejt. Shumë shpejt. Kanë kaluar 12 vjet, kanë bërë po. po. Kanë bërë fëmijë dhe në atë moment ai fillon të ndërtojë ca pikëpyetje që thotë që pse duhet të mbaj prangat e traditës, duhet të kem dhe unë një, këto njerëz të famshëm e kanë një dashnore, thonë lehtësisht, madje kur i thotë gruas, nuk i thotë që të kam tradhtuar, thotë kam shkuar me një tjetër se nuk do ta perceptojë kështu. Mm -hmm. Nuk nuk do ta pranojë këtë lloj këtë lloj raporti. Në fakt intensive shumë është se ato letrat të fusin në një botë. Të gjithë letrat e që nis me të cilën nis libri, ë janë ca pikëpyetje që duket sikur ne ë, i ke dëgjuar rreth rrotull, janë ato në adoleshencat e vona që i kapin njerëzit mm -hmm. zakonisht dhe duan t'i kalojnë 50 vjeç ose 40 vjeç ose në një kohë kur disa gjëra dhe dhe duhen menduar të tilla ose është faji yt nëse nuk e ke arritur ti t'i kuptosh në kohën e duhur dhe ë Pastaj ajo merr kthehet në një ortek. Kthehet në një ortek dhe gjithë libri në këtë moment e kthen në pasojë, gjithë veprimet janë pasojë e kësaj çështjeje dhe edhe rikthimi nuk është më i pari. Von, nga një burrë që në fillim fare ishte ai që drejtonte familjen dhe gjithçka gruaja e dëgjonte dhe adhuronte, tani për shkak të këtij gabimi ai është një burrë që vetëm dëgjon gruan dhe e lejon që t'ia drejtojë ajo jetën pa pa kundërshtuar, do të thotë, dhe në fakt në mes është një hipokrizi që që që e tregojnë fëmijët e tyre në fund fare në atë lloj në atë lloj komunikimi ku ku gjithë pasojat e e këtij e kësaj marrëdhënieje të thyer janë pasojë fëmijë të cilët për shkak të kësaj kanë ndërtuar një jetë hipokrite ose diçka që të paqëndrueshme. Mhm. Ky është një roman i shkurtër, po. ë i cili është i ndarë në tre libra në vetvete dhe fillon me një letër që është me të vërtetë shumë e fortë. ë ka atë ritmin siç e përmende pak më parë, po unë dua të lexoj vetëm një fragment sa për ta futur pak dëgjuesin në idenë se si si si rrjedh ky libër. E nis kështu. Thotë Nëse ty të ka dalë nga mendja zotëri i nderuar, po ta kujtoj unë. Jam jot shoqe. E di që dikur të pëlqente e tani krejt papritur të bezdis ky fakt. E di që bën sikur nuk ekzistoj dhe sikur nuk kam ekzistuar kurrë sepse nuk do që të bësh figurë të keqe me njerëzit e ngritur me të cilët shoqërohesh. E di që të bësh një jetë të rregullt, të jesh i detyruar të kthehesh në shtëpi për darkë, të flesh me mua dhe jo me kë të teket ty, të bën të ndihesh si leshko. E di që të vjen turp të shu, të thuash, shikoni, jam martuar më 11 tetor të 1962-shit, që 22 vjeç. Shikoni, kam thënë po para priftit në një kishë në lagjen Stella dhe e kam bërë vetëm prej dashurisë. Nuk është se më shtynte gjë. Shikoni, kam përgjegjësi, e nëse nuk e kuptoni çfarë do të thotë të kesh përgjegjësi, jeni njerëz meskinë. E di, e di shumë mirë. Po do apo s'do ti, puna është kështu. Unë jam gruaja jote dhe ti je burri im. Kemi dymbëdhjetë vjet martesë, i bëjmë në tetor dhe kemi dy fëmijë. Sandrin që ka lindur në gjashtëdhjetë e pesën dhe Anën që ka lindur në gjashtëdhjetë e nëntën. Mos do gjë dokumentet që të të vijnë mendtë? Është shumë shumë interesante mënyra se si e nis sepse për personazhi i parë që prezantohet, Vanda pra që është e shoqja, ti nuk e ai nuk e prezanton me emër, mm -hmm. e mhm. prezanton me statusin. Unë jam gruaja jote. Pra që në këtë moment i tregon tregon kufinë se ne jemi brenda një martese, një kontrate së bashku dhe ti duhet të më respektosh mua. Nuk edhe personazhi po ta shikosh në të gjitha letrat që janë letra mm -hmm. në fakt pa kthim, janë vetëm letrat e Vandës, personazhi tregon vetëm përgjegjësitë që ka kjo lidhje. Përgjegjësitë janë, ne kemi dy fëmijë për të rritur dhe domethënë janë të, ato biseda të përhershme që në mënyrë të gabuar gratë u vënë përpara burrave si përgjegjësi. Pra, Kemi këtë këtë kjo lidhje, këtë, kjo lidhje është një lidhje përgjegjësie dhe ti duhet ta po. duhet ta respektosh deri në fund të jetës. Ë dhe në fakt personazhi mbetet i tillë se uh, libri është ndarë, mm -hmm. është ndërtuar shumë bukur, struktura është shumë e bukur, është ndarë në tre libra, në tre libra dhe ai i quan libra sepse është bota e secilit personazh. Mm -hmm. Është personazhi i parë uh, që prezantohet që është gruaja, gruaja Është si shikon ajo gjërat? Si e shikon? Është këndvështrimi i mhm. saj, mm -hmm. është prezantuar shumë bukur përmes letrave dhe janë letra ankuese, letra me mllef, letra me inat dhe uh, ku kujtohet vetëm përgjegjësia e, e lidhjes është shtrohet pastaj dhe ndryshon tërësisht atmosfera tek libri i dytë, kur prezantohet personazhi tjetër, që është bashkëshorti, mm -hmm. Aldo, i cili prezantohet i tëri me atë dilemat e tij dhe është dhe se ç', që bën një jetë sipërfaqësisht të rregullt në fakt në mënyrë të fshehur ka lidhje të tjera menaxhon një jetë. Është një gjë interesante sepse nëse ajo letra në një moment tregoi direkt se Mjafton vetëm ai leximi për të kuptuar që kemi të bëjmë me një problem familjar të madh. Domethënë me Po nis me krizën, nis direkt me krizën. Pjesa e dytë është interesante sepse kur kur nis ato janë në një moshë shumë, domethënë janë të plakur. Edhe po, po, po. po kalojnë 50 vjet kalojnë, bash. Kanë kaluar domethënë pra ti i gjen ato një çift të moshuar që kanë kaluar jetën bashkë dhe në një kthim në nga plazhi në shtëpi. Nga një rrëmujë në shtëpi rikthehet si në një rrëmujë, i mhm. rikthehen dhe kujtimet dhe në fakt ti e ndjen këtë në një retrospektivë. Pra, nga një ë uh, gati divorc që e nis librin, ke një çift që ka kaluar gjithë jetën bashkë. Thua ia kanë hedhur. Dhe një po. jetë e e heshtur mes tyre mm -hmm. që tashmë duhet zbardhur jo si ngjarje banale, por për të treguar ca dilema të mëdha, domethënë ku ai vetë i tregon tani në një moshë të thyer. Por a ka arrit dot ta zgjidhë? Vjen pjesa e tretë e po, fëmijëve. Ku flasin fëmijët do të dalin, dalin këndvështrimi i tretë. Zgjidhja, zgjidhja nuk ka qenë reale, mm -hmm. sepse ajo ka lënë gjurmët e veta. Pra, çfarëdo që të bëjmë ne ajo ajo këpuca e lë atë gjurmën kur kur ecën dhe në jetë. Dhe jetë e, e rrëfen këtë, stili është i veçantë. Tani mos ashtu s'na le kohë as kështu mundësi të themi për fjalë të mira për përkthimin, por jo. duhet duhet pranuar që është një libër shumë i mirë i ardhur në shqip, domethënë dhe dhe Moza komplimenta. Dhe, nuk ke nevojë që të t'i bëjmë ne, por komplimenta për përkthimin. Nuk jam lodhur shumë me këtë. Do të pranoja për një libër më të vështirë, po. Domethënë është një nga librat që çdo dhe shoqëri mund ta ketë kaluar këtë. ë Prandaj dhe dhe e veçuam dhe kur diskutuam mm -hmm. bashkërisht pse është libër shumë interesant për ta lexuar. Pikërisht se ka disa pyetje që duket sikur i ndeshim përditë, sikur i kemi përballë, sikur i kemi me miqtë rreth e rrotull, domethënë, përveç medias që e ndjekim, përveç filmave që e ndjekim, pra është një lëndë që mm, është afër lëkurës tonë. Po, është pak e çuditshme edhe ajo çfarë ata duan të eksplorojnë sepse në fund fare martesat ne i ndërtojmë vetë. Vetë lidhemi me këta njerëz, vetë duam t'i ngremë familjet, vetë duam të bëjmë fëmijët dhe pastaj papritmas gjithë ato gjëra që vetë duam, duam, duam, duam të kemi, na kthehen në gjëra që Ndjejmë sikur na burgosin, na ndryshojnë, na tjetërsojnë, se s'na lënë që të bëjmë gjërat që paskemi dashur, dashur, dashur, edhe s'e paskemi ditur. Po në fakt ka të bëjë me personazhin, me vetë njeriun, se mm. njeriu është në transformim në të gjithë jetën e tij dhe kur marrin një udhëtim së bashku, jo të dy zhvillohen së bashku. Dhe nëse uh, i analizojmë personazhet e këtij libri janë pak a shumë të katër personazhe të paralizuar. ë të paralizuar në në në plotësinë e tyre. ë mm -hmm. dhe i vetmi personazh që vizatohet shumë bukur, shumë pak, është e dashura e babait. Livia. E dash Livia, Livia mm -hmm. është femra e bukur, Livia është femra e suksesshme, Livia është me hapësirë dhe me liri të tipit që bashkëjeton me Aldon, me mm. me burrin e familjes. Pra, dhe pastaj e lejon të të e lejon e lejon që ai të takojë fëmijët, e lejon që ai të lidhet dhe të dijë ta menaxhojë jetën e tij me familjen, me mm. ish-familjen dhe madje madje në fund takohen po jo, takohen bashkë krejt lirshëm ajo ia ka treguar të shoqit dhe pinë kafe bashkë qetësisht ndërkohë që si ai nuk ia tregon kjo që thotë kur kjo që thotë kjo që thotë është kjo kjo që bën ai me të shoqen është më normale se sa kjo që bën Lidia më fal se kjo është të të domethënë duket si një lajthitje, sikur s'ke më asnjë lloj frike nga gjërat rreth e rrotull, mm -hmm. duket sikur ke humb kuptimin për jetën. Po ka njerëz është. Edhe një moment i thotë ajo që këtu mbaroi, Ti vazhdo, domethënë diçka mekanike. Është po. më normale Vanda me me me më me shoqen se sa. Po Vanda është gati që të Ajo është pikturuar si personazh ideal dhe i lë dhe ka një skenë që është nga skenat më befasuese të librit. Mua më pëlqejnë nervat e Vandës dhe jo lirshmëria e po, Lidias. Po, Ti të tremb lirshmëria e Lidias. Është i paplotësuar sepse është personazh i paplotësuar. Pra, ai ka dashur të vizatojë diçka Dhe madje madje un them ka dashur të vizatojë atë skenë befasuese kur uh, fëmijët shohin babain të dalin me të dashurën, nëna bile për për për të marr hak, i çon ta shikojnë mm -hmm. duke dalë me babain dhe vajza thotë aty m'u pikturua se ç'ishte lumturia, pra ajo gruaja u duk e bukur, ata u dukën të qeshur, ajo ishte dashuria për të, që e çon pikërisht që të ketë një jetë perverse se vajza mm -hmm. në mhm. fakt Zgjidhjet e vajzës janë gjithmonë perverse se ajo është një lumturi perverse, duke parë babain. Ne s'e kemi shpjeguar konceptin e lidhses, lidhset, lidhset se titulli është shumë interesant. Lidhset si si në një në një moment stilistike. Në një moment aty kur kur takon me fëmijët dhe vajza që kishte kaluar një situatë tmerrësisht, ishte në një gjendje shumë kështu pas divorcit, nga edhe nga biseda me mamanë, dhe i thotë ti e ke mësuar Për vllain, ti e ke mësuar të të lidhë këpucët kështu? Pse i thotë? E po i lidh në mënyrë shumë të çuditshme. Edhe fillojnë lozin dhe ky është momenti kur ai kthehet në familje, fillojnë lozin me këpucët dhe me lidhset e mësojnë dhe Sigur ato u bën uh, u bën shkaku i Është është fund fare ai dorëzohet dhe thotë që po ndoshta s't'i kam mësuar unë, thotë mund t'i kesh mësuar vetë duke më parë mua se s'më kujtohet. Mm. Dhe aty kuptoi rrëzimin e madh, domethënë që ky ishte imituar. Këtë fëmijët e kishin parë Kishte dashur ky apo s'kishte dashur ky. Pra jeta e këtij ishte e pranishme dhe çdo krizë e këtij do transferohej. Ky nuk e dinte. I biri po bënte të njëjtën gjë, pavarësisht se e kishte treguar ky apo jo. Po kjo është edhe hmm? një nga gjërat që zbulohet në në libra. Edhe është një shprehje që thonë për këtë që fëmijët nuk mësojnë atë që u thua, por atë që të shohin duke bërë. Domethënë shembulli është mësimi i parë, Pastaj fjalët i merr era dhe nëse jep një shembull krejt kundër dhe ky dha shembullin që dha. Po, edhe kishte ndikimin që pati. Po në bisedën që bën me fëmijët, ai do t'i hutojë me profesionin e tij sepse mm. është autor televiziv, njeh personazhe të famshme dhe i duket sikur po të prezantohet me këto personazhe dhe përmes punës te fëmijët do të bëhet më i pranueshëm. Në fakt ata e ndërpresin, e dëgjojnë një orë të tërë dhe ndërpresin dhe, dhe motra që është shumë ziliqare që vllai ka mësuar diçka nga babai, i thotë si lidh ti kpucët dhe kjo është Është gjetje për, për, për, me... që e rrëzon mm. tërësisht mm. babain për të kuptuar që jemi gjithmonë në në je gjithmonë në në në përpara përpara fëmijëve dhe fëmijët mësojnë prej teja atë që nuk hyn punë spektakli, nuk hyn punë suksesi tjetër, nëse në ato nuk i ke parë si si fëmijë, domethënë nuk nuk ke nuk ke ditur të ndërtosh atë marrëdhënien. Dhe lidhset, kjo gjë kaq banale, i bën rikthimin e madje të lidhura gabimisht. Po, po, po. Më të lidhura gabimisht. Romani quhet Lidhset, zonja zotërinj, Lidhse, ë uh, është nga Domenico Starnone, shkrimtar italian, edhe i përkthyer nga Mimoza Hysa në shqip, por uh, un doja të flisim pak për për Starnonen vet për një moment, sepse është një autor i cili ka ka prodhuar letërsi prej dekadash tani më qysh herët ë uh, librat në vitet 90 në vazhdim. Po, ka gjithashtu... dhe një çmim strega, po. ai ka marrë çmimin strega me Via Gemito dhe pastaj Ishte edhe i dyshuar si Elena Ferrante. Jo, në është i vërtetë. Në në në në ashtu. Pavarësisht se edhe edhe në komunikimet tani për botimin e librit insistoi që të mos thuhej ky fakt, mm. por në fakt ky është një fakt. Ai është bashkëshorti i Anita Rajës, përkthyses së njohur tashmë nga gjuha gjermane që uh, fshihet pas uh, emrit të Elena Ferrantes. Kështu që ata flen në një shtrat. Ky të po, paktën dhe, ose dhe, po. Dhe, dhe, dhe po të shikosh rrëfimet janë të gjithë që burojnë nga Napoli, po. Është vërtet. Pra pra pra, pra çfarë mund të thuhet me siguri është nuk dimë nëse ai është Elena apo është bashkëshorti i saj, po e dimë që ai flen në shtratin ku Elena fle. Po. Kështu që rrëfimet dalin prej aty. Dalin pra nga ai shtrat. Dhe dhe uh, Bëri përshtypje edhe një fakt interesant që që ë uh, Lahiri, uh, Xhumpa Lahiri, uh, po. fituese e çmimit Pulitzer, është përkthyesja në anglisht e këtij libri. Kështu që janë në shoqëri të mirë të, të autorëve të mirë edhe të, të... janë shoqëri romake në Romë, mblidhen sepse dhe Xhule është tashmë në Romë dhe ajo është shkrimtare dhe dhe po përkthen letërsi të mirë, ka marrë përsipër të përkthejë disa nga autorë të mirë në në gjuhën angleze. Përpos pastaj që edhe shkruan edhe shkruan edhe në gjuhën italiane, po, bile ka botuar ta shkruan edhe në gjuhën italiane dhe. Po bravo, qoftë këtë s'e po di. Po, po. Na është është habituar. Ka mësuar në mënyrë shumë të shpejtë italishten. Ah, siç e kemi mësuar ne dikur. Ë, uh, Mimoza unë do të të falenderoj për punën këtu, për kohën sot në mëngjes. Librin e gjeni në çdo librari tanimë është atje, nga Domenico Starnone quhet Lidhëse, zonja zotërinj, edhe. Botuar nga Albasi. Dhe është po, nga botimet uh, Albas. Gimi shumë faleminderit. Fundjavë të mbarë. Për kohën edhe për uh, zgjedhjen, rekomandimi ishte ishte i Gimit dhe uh, absolutisht i vlefshëm. Faleminderit. Faleminderit juve. Kthehem pas pak miq të dashur, këtë roman e gjeni në librari tani.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 Gati pra? Kush nis unë dhe Lori? Është bërë radhë e madhe. Hm? Si doni. Jo, uh, atëherë në fillim do luajë Altini dhe Olta apo Jeri dhe Zgjidhni, s'ka problem. Atëherë zgjidhni juve që të filloj unë me Jerin. Okej, okay, fillon ti me Jerin atëherë. Shumë mirë. Kjo është Ama para se të filloni ju, do jap fituesin në anagram. Atëherë jepi po, se jemi vonë. Është Riana dhe më ka thënë kanistra. Si ka emrin? Bravo. Riana. Riana. Mm -hmm. Oh, bravo, filluan Riana, duhet jetë e vogël Riana. Është me j. Jo me h. Riana. Po mirë. Nuk është Rihanna. Riana. Nuk është nga Barbados. Riana, po jo j-ja në spanjisht lexohet uh, h për shembull, okay. po shkon në Argentinë do Rihanna. Okej, okay, mirë. Atëherë Krisnata ishte Ishte kanistra. kanistra. Bravo. 902 mbaron numri i Rianës dhe fiton dhuratën nga Preciosa. Riana të lumtë, ke fituar një Dhuratë nga Preciosa është një kristal i Preciosës, një kris, një varëse kristali shumë e bukur. Urime. Atëre. Mm -hmm. Jeri. Pam. Lori. Gati. Edhe Gati. ju që jeni në dëgjim dhe në shikim përmes ekranit të Klan Plus në të gjithë Shqipërinë dhe valëve të radios Club FM apo duhet të themi radios kombëtare Club FM në të gjithë Shqipërinë. Anembanë dhe tani dëgjohemi dhe shihemi kudo. Jeri përballet me Lorin. Mhm. Mm Kjo fjalë ka tre shkronja. E unë do të filloj ta zbuloj atë nga fundi në fillim. Do të bëj të njëjtën gjë me fjalën me katër shkronja, me 5 dhe me 6 i kam gati këtu. Ju mund të merrni pjesë në rast se ju e dërgoni fjalën para se Jeri apo Lori ta gjejnë. Do të fitoni ju dy bileta për në Cineplexx Dhurata nga Electronic Line Edhe kemi dhe romanet uh, E sapo botuara Matja e Botës Që është uh, një super libër Gjithashtu Shkronja e parë për ju në mm. fjalën me tre shkronja është F Shkronja e dytë për ju Lori apo Jeri në fjalën me tre shkronja është E. F. E. Shef. Shef është e saktë Lori, shef. Është fjala e parë, shef. Dy pikë për mua. Bravo Lorka. Si shefi që na sheh. Në këto momente. E ç'ke që më sheh. Ç'ke që më sheh. Po shef. Ça ke që sheh? O shef. O shef. O shef. Dy pikë për Lorin. Kjo është fjala me katër shkronja, shkronja e parë ndër katër për ju, pra e fundit në të vërtetë. Mhm. Mm është q si qeni. Qeni. Si qeni. Si ata qentë. Shkronja e dytë për ju është i. Ua sa i shpejtë. Bravo Lori. Ofiq. Ofiq është i pasaktë. Ofiq. Ishte shumë e bukur mos ta thosh. Është ofiq. Po mund të kishte qenë ofiq është e saktë si katër shkronja por nuk është ajo që un kam këtu përpara. Është tjetër. Shkronja e tretë për ju Jeri është Kam një ide. R. Iriq. Iriq është e saktë. Bravo. Bravo. Iriq. Edhe Geraldi 751 i mbaron numri fiton dy bileta për në sinema. Bravo Gerald. Kjo fjalë ka 5 mm -hmm. shkronja. Jemi 2 me 2 deri tani, 2 për Jerin, 2 për Lorin. Lori tentoi me ofiq u ndëshkua për guximin. Po çfarë dëgjojmë tani? Po ndodh ndonjëherë kështu. Ndodh ndonjëherë po, pse jo? Si të pastë. Kemi tani. Fjalën me 5 shkronja. Mm -hmm. E mhm. para për ju është E. Shkronja e dytë për ju është T. Pesë shkronja mbaron me T. Shkronja e tretë për ju është F. Qofte. Qofte është e saktë Jeri. Wow, bravo. 5 pikë Jeri. Bravo qofte. Faleminderit. 5 pik 5 me 2 jemi, ëh? 5 me 2. 825 i mbaron numri Andit, ka thënë qofte i pari fiton dy bileta për sinema. Bravo Andi. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Mhm. Mm është e fundit në këtë round Jeri. Mund ta mbash fitoren. Varet. Lori mund ta kapë Jerin nga mbrapa. Do ti biesh, do do tentoj, do rrezikoj. Kam siklet. Sigurisht do rrezikosh kush do donte. Okej. Okay. Kujdes Lori. Shkronja e parë për ju është e. Kujdes Lori. Shkronja e dytë për ju është j. J. Pra Ti Jeri nuk i dhe mund Jeri more dhe 4 pikë të tjera Pam I vjen që more 9 me 2 Mbarojmë duke ta Mbarojmë, mbarojmë, mbarojmë 9 me 2 Shumë i fortë Bravo Lorka, ka gjithsesi Aty ke ofiqi u përmbys Ti pra sa, duhet i thuash ato fjalë ti Më mori kështu, më mori Ana Tani më mend, jo, isha duke menduar diçka në lidhje me me muzikën. Mhm. Mm Mund të luaj një gjë këtu? Cilën nga? Natyrisht. Ta ta ta ra ri ra ra ra. Bedito miq të dashur në klubin e mëngjesit. Kjo ishte edhe kënga e ditës. Ishte edhe kënga e ditës pse kodi luajmë ne këto. Është Roza fituese 008 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Shumë mirë bëri që fitoi. Ne prandaj kemi dhuratat për t'i dhënë. Ndërkohë, uh, kemi një lojë miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit e cila sot vjen e re pasi dje u zgjidh në versionin e saj të fundit dhe loja është Censura. Mm -hmm. Gati. Gati. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë përmes tyre, edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi e embrioneve njerëzore. Wow. është një temë e cila është duke rrokur botën tani. Mhm. Mm ndryshimet gjenetike, ndryshimet gjenetike që në embrion, Prodhimi i njerëzve gjysmë perëndi me kapacitete tepër të larta krahasuar me ne të tjerët që i bie që në 100 apo 200 vjet kemi këta njerëz që jetojnë nga 100 mm apo 300 apo 400 vjet dhe gjithë tjerët pastaj që jetojnë nga 67 apo ku di un se çfarë. Varet. Po sepse kështu do bëhet. Mhm. Mm edhe siç parashikojnë disa kjo do të ishte edhe fundi, se s'ka më drejtësi pastaj. Se të paktën kështu ca të pasur, ca të varfër, po para Zotit s'gjithë njësoj, por nëse disa lindin për të qenë më të zgjuar, më të bukur, më të aftë, më të fortë, më më më më më, më në çdo kategori, atëherë s'do ishin njerëzit njësoj. Ndaheshim në specie të ndryshme. E dëgjojmë edhe një herë klipin? Të lutem. Yes, jere. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojmë një shëndet më të mirë përmes tyre, edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi embrioneve njerëzore. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Okej okay. Ua, sa kohë kishim. Mirëmëngjesi të gjithë e mirë se vini në lojën tonë kë kam parë un tani në klubin e mëngjesit Nisim me pyetjen e parë, është femër O më një herë, o më lini që të hyjmë një herë në gjendje, një sekundë vetëm, ma ngri pak Oke okay. Hm? Piri pim pim pim pim. Për ju që luani për herë të parë, zonja zotërinj, kjo është një lojë ku un mundohem të fsheh një personazh që e kam parë, por duhet të jem i ndershëm me pyetjet që më bëjnë Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Mm. Qëllimi i tyre është ta gjejnë vetë se cili është personazhi dhe pastaj ta marrin në shtëpi dhuratën që do të jepet. Por uh, Ne luajmë vetëm për kënaqësi. Ne luajmë për kënaqësi. Ju mund të luani ndërkohë paralelisht me ne i pari që gjen se kë kam parë un, do të fitojë një dhuratë. Një kopje të librit? Një kopje të librit. Okej, okay, shumë mirë. Dakord. Matja e botës nga Daniel Kelman. Kelman. Një herë. A është femër? Hajde. Kam festën ta sot. Atëherë un kam parë një politikane zonjë po, zotëri. Po, Jam përgjigjur me po vetëm këtyre pyetjeve. A është femër? Po. Kam thën po. A është mbi 30 vjeç? Pyeti Jeri dhe un thash sërish po. Po. Edhe tani që Olta pyeti a është politikane, un thash sërish po. Po. Është e gjatë. Jo. Sepse e gjatë do të ishte diçka që thoshim ajo e gjata, por un kam përshtypjen që s'ia kam thënë ndonjëherë. Me këtë dua të them që po. nuk është e shkurtër, por nuk është e gjatë. Është mesatare. Po Pikërisht. Mhm. Okej. Vazhdo Lori se do ta jap ty fitoren. Atëherë Lori as e shkurtër as e gjatë, politikane mbi 30. As e shkurt uh, duhet ta ngushtoj edhe një çik se do të thënë është në ngushtoj. Po Lori, është në Me iniciativën tënde ta ngushtosh shumë dal. Jo, nuk është kollaj. Mund të jetë që ka ajo, ka ajo kra, nuk është çu njeri pa njeri, ta ngushtosh ti aq kollaj, po mirë. Është është ministre? Jo, nuk është ministre, më vjen keq, nuk është ministre. Mm, a është brune? Është e bukur? Jo, bukuria është shumë relative. Uh... Po mirë, në konceptin tënd të paktën, po, si ti e bukur, pra. Po kjo pyetje duhet bërë në fakt. A është uh, mbi 40? Ndoshta. Nuk tregon, po ndoshta. Mua m'duket si 22. Oh, oh që nga këto të reja. Le të për bukurinë, po. edhe për moshën. A është, e, a i fillon emri me G? Jo. Ja. Ok. Po më duhet të shikoj, pas do shikoj gjithmonë Gridën ai pse çka kujt. Ishte subjektiv. M'ajo më erdhi në mendje. Ajo është, ajo po. Falu së kujt parti është apo jo? Ja, nuk e di. Atëherë është e Partisë Socialiste. Jo, jo. Nuk e di ashtu nëse është e LSI apo është në me LSI, varet si e përdor. Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Flet nëpër televizione shumë. Brazilia do të thotë po. E profilizuar në arsim. Jo. Ha, jo. Nuk është normale. Është LSI-s. Është brune. Me trup mesatar. Dhe nuk është deputete. Bëqell? Po po e fut s'e kam ide. Jo, nuk është Ylli Manjani. Jo. Faleminderit Lori, e di që nuk është grua. Është kjo, është kjo vajza e re që është edhe shtatzan tani. I uh, jo nuk e di me thënë drejtën, nuk e di kush është fare shtatzan tani. S'e kam ide. S'e jam nga këto kush është shtatzan, po nuk është Lori që ka qenë. Një shoqja jote më Lori, që është shtatzan. Si shoqja që është shtatzan për momentin. Nuk është ajo, nuk është shtatzan për momentin, vazhdojmë. Parit. Është e para zonja zotëri. Është udhëheqëse e LSI-së. Po pra gruaja e parit. Po s'është i pari ai më, është kjo e para. Ai është president tash. Ai po pra. ka ikën pra. LSI-a, ka hequr dorë nga partia. Po pra, thuhet se e gjeta. E gjeta. Po jemi pra më të thënë. Mona, Mona. Mona pra, ha, faleminderit. Zot. Ej, Është me bar, është me superqeli. Është kështu, është ashtu. Është LSI-s ashtu. Vetëm aty nuk më shkoi. Unë nuk kam marrë se shkoi. Fillon emri me E apo me K, thoshte ai. O, o Blend, mund ta lëmë dhe fjalën Bramç? Bramç, ja, të ta lëmë fjalën Bramç tash se është. Dalin Bramç. Na del parç. Jo, parç më mirë. Ora është edhe 54 minuta Lori. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Cola nga CamelPhat dhe Elderbrook. Mirëmëngjesi që të gjithë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Çdo mëngjes me ne nga shtata në dhjetë. Mirëmëngjesi mm -hmm. Mirëmëngjesi. Në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që Jeri po më tregonte për Alexin dhe Prishilën. Prishilën. Ëh, mm -hmm. janë uh, nga Brazili të dy dhe janë martuar në janar të këtij viti, por përveç kësaj, Ndërkohë që po merreshin me ceremoninë e dasmës së tyre, me zgjedhjen e fustanit mm -hmm. dhe mhm. gjëra të tilla, të dy kanë vënë re që kishte çifte të tjera që dëshironin të martoheshin, por nuk kishin mundësi ekonomike për të organizuar edhe ditën e tyre më të rëndësishme. Dhe çfarë ka ndodhur është që Alex dhe Prishila kanë vendosur diçka. E para kanë hequr dorë nga muaji i tyre i mjaltit, domethënë kishin grumbulluar disa para, para po, për, për të shkuar me, me, në muajin e mjaltit, kanë hequr dorë nga kjo dhe pastaj kanë hapur një faqe ku të mblidhnin apo të tjerë të jepnin donacione për çiftet që duan të martohen, por nuk kanë mundësi ekonomike. Pra, në vend që të shkonin me muaj mjalti këta mm -hmm. i shfrytëzuan paratë për t'u siguruar këtyre një ceremoni. Po, për 10 çifte, pra oh, sa mirë. Fantastike, është një ide shumë e bukur. Të dy kanë folur për Daily Mail dhe kanë thënë që ne ishim shumë të lumtur, kemi 8 vite që jemi me njëri-tjetrin dhe në momentin që po organizonim dasmën tonë, pamë që rreth e qark nesh kishte njerëz të tjerë që do martoheshin, por mm -hmm. nuk mhm. kishin mundësi të bënin asnjë gjë në lidhje me martesën e tyre. Prandaj na shkoi mendja që të bëjmë një plan të tillë. Ata me të kuqe në mes me sa shoh unë. Mm -hmm, okay. Po, sepse janë martuar këta dhe të nesërmen kanë organizuar dasmën për 10 çifte të tjera. Bravo. Kanë mbledhur dhe miqtë e tyre, familjarët e tyre më të ngushtë, rreth 40 veta Blendi dhe kjo është shumë e bukur, sepse kur të gjithë bëhen bashkë për një gjë të mirë, mund t'ia dalin mbanë dhe kanë organizuar, ata kanë ofruar shërbimet e tyre falas duke bërë make-upin për nuset, rregullimin, gjetjen e fustanit, gjetjen e kushit. Gjithë kohën që ka dasmë, po. Dhe uh, ja kanë dalë mbanë që më në fund 10 çifte të martohen ditën e nesërme në dy kisha të ndryshme. Është organizuar e gjitha kjo. Casamenteros. Po, Bravo. Casamenteros, quhet. Po që vjen nga fjala casar, që do të thotë të martohesh. Ah, okej. Okay. Nos casamos, i thonë në spanjisht, mhm. martohemi. Casamos. Megjithatë, Alex dhe Priscilla kanë thënë që kjo ishte hera jonë e parë që erdhëm në ndihmë të këtyre çifteve, por bravo, ne bravo. do organizohemi që të njëjtën gjë. Mund t'i martojmë prapë po duan. Po. Jo këta, por çifte të tjera, okay. ta bëjmë të njëjtën gjë, ndoshta edhe më të madhe se kaq në vitin 2019. Pra është një plan që do të vazhdojë. Ka nisur rastësisht dhe më pas do të vazhdojë. Por shumë e bukur kur kupton që ka njerëz të po, mirë në këtë botë. Nos casamos porque nos queremos. Faleminderit shumë uh, Jeri për këtë. Të lutem. Do ta lëmë me këtë histori sepse ishte e ëmbël dhe e bukur ajo që kam unë është pak kështu me dramë, kështu që do ta bëjmë uh, në një moment tjetër. S'dua që ta. S'dua që ta prish në atë mënyrë. Kështu mendoj dhe unë. Yes sir. Okej. Okay. E pra, Trumpi e ka pranuar ftesën tani po e raportojnë uh, të gjitha mediat e Koresë së Veriut për t'u takuar me Kim Jong Un. Do të ketë një takim midis biondit dhe brunit, kam përshtypjen unë, në këtë botë të vogël midis Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo mund të japë një kthesë mbas shumë dekadash asaj që ka ndodhur me Korenë e Veriut, që duket si një lajm premtues. E premtja me diell meqë ra fjala. Olta ka na, na ka njoftuar po, po. pak më herët miq të dashur se e premtja është me diell. E shtuna dhe e diela gjithashtu. Po po, ke ke thënë që të hënën, ë? Unë me këtë vllafin të më kam bajt. Po ta them dhe të premten o Loro. Jo, po pra, ta janë në rregull, përforcon. por dhe përforcon. Megjithatë ja ku e keni zonja e zotërinj, Tirana. Urdhra. Diell. Ë, më falë, s'është Tirana, është Torino. Se le habite. S'ka problem, s'ka problem. Të preva më Lori. E, më Që Loro. shoqen, jo shokun. Se nuk është aq ftohtë në Tiranë. 8 gradë Celsius në këto momente. është 10, ja ku e ke ti. Po po. 10 gradë Celsius zonja e zotërinj, diell sot, nesër kam përshtypjen gjithashtu dhe të dielën. Mhm. Si ç'Olta na ka premtuar. Do të jetë një fundjavë e bukur, pra. Super gjë. Do të ma dëgjoni fjalën. 9-10 minuta fiks në këto momente Ne shkojmë tek muzika radha për të dëgjuar nga Stevie Wonder Tani kjo quhet Superstitious E bëhet fjalë për një telefonatë që ka mbërritur në një stacion policie mm -hmm. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku gjatë telefonatës është bërë e qartë për atë dispatcherin që dëgjonte se Në anën tjetër kishte probleme. Ishte një telefonatë urgjence nga këto që thërrasin policinë dhe kërkojnë për ndihmë. Mm -hmm. Gra që ulërin dëgjohen në sfond. Oh. Dhe menjëherë pastaj angazhohen patrullat e policisë, të cilat duhet të shkojnë në një adresë në një qytezë të quajtur Clinton. Mhm. Mm në Missouri, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që deri këtu çdo gjë ok, ata nisen për në Clinton, Missouri, vetëm se ka ndodhur një keqkuptim dhe është fatal. Ja. Jo. Sepse adresa është e saktë, por por qyteti nuk ishte i saktë. Qyteti nuk është i saktë. Oh. Sepse nuk duhet të shkonin në atë adresë në Clinton, por në atë adresë në Windsor. Është si puna e kësaj Eri, që mund të jetë e njëjta rrugë mm -hmm. me të njëjtin emër, me të njëjtin numër, por në qytetin tjetër. Pra si thua, jam tek Sami Frashëri numër 27. Çdo gjë është një sërë, po jo në Durrës, po në Tiranë, po. Mhm. Kështu që ata ishin nisur dhe ishin 20 milje larg vendit ku duhet kishin qenë dhe shkojnë në shtëpinë e gabuar. Po po po. Edhe trokasin në shtëpinë e gabuar është mesi i natës. Edhe del dikush atje përjashta. Mhm. I cili u thotë se këtu nuk po ndodh asgjë. S'ka asgjë për të parë. Megjithatë, oficerët e policisë i thonë Ne do hyjmë për të parë për siguri. Për të verifikuar. Mhm. Gjithsesi dhe pastaj do dalim. Momentin që policët kanë hyrë brenda në shtëpi ka qenë një 37 vjeçar i armatosur i cili ka shtënë wow. ndaj të tre oficerëve duke lënë njërin prej tyre të vrarë dhe duke mbetur edhe vetë i vrarë në përpjekjen me policinë. Sepse në atë shtëpi rastësisht këta dy tipat të mhm. armatosur ishin duke bërë gati qeset me drogë për ah. trafikun që ata bënin. Ah. Edhe krejtësisht rastësi komplet. Si, po. Nuk duhet të kishin qenë fare atje policia, nuk do të kishte ardhur atje, s'kishte asnjë lloj informacioni se çfarë ndodhte në atë shtëpi, asnjë gjë në lidhje me drogën që ata po mundoheshin që të paketonin dhe shpërndanin, por Fati e solli që të ngatërroheshin, nuk e di tani nëse ka qenë kompjuteri apo apo njeriu që ka bërë gabimin, dhe pse Clintoni ose Windsori u bë Clinton dhe ç'deshën këta në në qytezën Clinton, në vend që të ishin në qytezën Windsor. Mhm. Mm Por uh, ajo që dihet është që një oficer me emrin Ryan Morton ë uh, mbeti i vrarë në atë përpjekje dhe oh. gjithashtu i dyshuari Tammy Widger, i cili hapi zjarr ndaj policisë kur uh, këta u futën brenda. Dhe kështu që ky mbetet ë uh, i vrarë atje. Tregonin që ky djali Ryan Morton kishte qenë në Afganistan ku kishte luftuar më përpara dhe në shtator ishte bashkuar policisë në qytezën Clinton. Pasi më përpara kishte qenë polic rezervë, por mm -hmm. e kanë marrë, siç thonë, me kohë të plotë. Pasi një tjetër oficer ishte vrarë gjatë një përpjekje në shtator. Kishte zëvendësuar një oficer tjetër të policisë të vrarë për të marrë vendin e tij të punës dhe ca muaj më vonë në këtë histori kaq të pabesueshme ata përfundojnë në adresën e gabuar ku përballen me mm. njerëz të armatosur. 9:18 minuta në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit. Për këtë përplasje. Kemi përplasje. Kush do përballë tani? Është Altini dhe Olta. Altini dhe Olta. Pastaj edhe një herë. Apo. Dora Lori. Hmm, Lori çfarë? Mos bëni po finalen thash direkt, se po pret tjetri kampioni. E Jo, Lori, ti po flet në emrin, ti po flet në emrin tim, unë duroj, nuk ka problem. Lori, ti po flet në emrin tim. Ti po flet në emrin tim, unë duroj. Ah, kemi kë Është po thjesht ora 9:23 minuta. Atëherë, Altin dhe Olta, bëhuni gati tani për finalen e madhe të lojës Fjala mbrapsht. Fjala e parë për ju ka tre shkronja dhe shkronja e parë për ju është T. Wow. T. Gjithmonë T. T. Kemi në Altin. Shkronja e parë për ju është T, ka tre shkronja gjithsej. Duhet ta gjeni se cila është fjala për të fituar 2 pikë ju. Mund të fitoni pikë miq të dashur nëse e gjeni edhe dhurata madje. Nëse e gjeni para Oltës ose Lorit. Shkronja e dytë për ju. Po. Altin dhe Olta është U. U ka tre shkronja gjithsej dhe mbaron me ut. Mm. Me të time. Ka dhe fjalë tjera. Shumë e vështirë tu. Veç një fjalë. Aty nuk ke. Atëherë asnjëri prej jush? Po jap një alternativë. Po. Kut. Kut është e saktë të lumtë. Bravo Tini, bravo. Kut. pra është një njësi matëse e mhm. njohur si kuti. Kuti. Po ta masësh tjetrin me kutin tënd. Zakonisht Bravo, mateshin copat Kam përshqipje mm. Mate po, me kut, është njësi matëse Nuk duhet ta di fare Të lumtë Altin e mora inat atë fjalë Dy pikë për Altinin, 0 për Oltën deri tani miq të dashur, e cila ishte duke u llangosur në në mendimet e saj. Faleminderit. Pyetja numër 2 për ju është një fjalë me 4 shkronja. Shkronja e parë për ju është e. Ama shumë e thjeshtë kjo. E, shkronja e dytë për ju është Z. Naze. Naze është e pasaktë. Jo? Mos. Oh, yeah. oh my. Shkronja e tretë për ju është Y. Y. Syze. E saktë. Bravo Olta. 2 me 2 Olta të lumtë. Ishte nxitim. Olta me syze. Ti më do gjithmonë Altin. Kjo është fjala me pesë shkronja. Ju mund të merrni pjesë zonja zotërinj. Olta do të shikojë nëse vjen dikush para jush, para Oltës dhe Altinit. Do i shikoj po? Po sigurisht. Po sigurisht do i shikoj. Çdo herë që e kujtojmë. Ç është shkronja e parë për ju. Ç. Ka pesë gjithsej, mbaron me ç. Shkronja e dytë për ju është A. Haraç. Haraç? Duket se u nxitova për. Haraç është. E pasa. Mos. U nxitova sa. Blendi turqisht. Shkronja e tretë për ju është L. Kulaç. Kulaç është e saktë. Po, tre pikë të tjera për Oltën 5 me 2. Kulaç pra është uh, përgjigja e saktë shiko Olta nëse ka ndonjë fitues. Nëse dikush ka ardhur para teje. Oh, ça na lodhët. Se kit, po pra. Nadia Kulaç 089 i mbaron numri fiton dy bileta për Cineplex. Mmm. Me gjashtë gërma tani. Fjala nuk është havale. Havale. Shkronja e parë për ju në fjalën me gjashtë shkronja është R. Shkronja e dytë për ju në fjalën me gjashtë shkronja është E. Shkronja e tretë është Hë. Gjashtë shkronja. Si mbaron? Krehër. Krehër është e saktë. Krehër është e saktë. Altini shkon me 6 pikë. 4 pikë. Nuk thuhet krehër. 6 Është krehër në fakt, sipas foljes kreh. Bravo. Jo un kreh. Dhe i bje që un fitoj. Ti ke fituar Altin me 1 pikë. Bravo, bravo. E përmbyse rezultatin nga 5 me 2 në 6 me 5. E mo ta gëzosh Altin. Fjala ishte havale, por uh, havale e ndryshova në krehër. Wow, Altin. Krehër, krehër është Stella. 255 krehër është Stella. Numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Stella. Ndërkohë kemi një censurë miq të dashur. Mm -hmm. Që e kemi hedhur pak më herët këtu në klubin e mëngjesit. Dhe s'e kemi gjetur dot se çfarë është fjala e fshirë nga Altini, dëgjoni pak. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojnë një shëndet më të mirë përmes tyre, edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi i embrioneve njerëzore. Hajde gjeje, hajde gjeje. O, zot i madh. Ata. Më kanë thënë klonimi. Jo. Dhe Për të mos thënë që të gjithë mesazhet i kam klonimi. Jo më i zë, jo, oh, s'është klonimi. Ç'të bëj? Dëgjojeni më thjesht. Altini pra censuron miq të dashur një klip nga emisionet dokumentare. Edhe ne duhet të gjejmë fjalën që ai ka fshirë. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojnë një shëndet më të mirë përmes tyre Edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi i embrioneve njerëzore. Ata besojnë se trupi lidhet me jo. shpirtin e njeriut. Jo. Ah, mos. Unë e humb fare fillin, më duket shumë i gjatë. Më huton. E dëgjojmë edhe një herë. Ja, e dëgjojmë edhe një herë. 069 20 70 222. Fal. Ata, si shumë shoqëri të tjera, besojnë se lidhet me shpirtin e njeriut, prandaj është normale sipas tyre të kërkojnë një shëndet më të mirë përmes tyre, edhe nëse në këtë gjë përfshihet përdorimi i embrioneve njerëzore. Okej, tre murgesha ishin në një makinë së bashku, kur kjo makinë përplaset dhe ato shkojnë që të treja, si, në, në portat e parajsës ku takojnë sigurisht Shën Pjetrin që u bën pyetje si në çdo barsaletë. Me parajsë. Dhe uh, u thotë Pjetri, dëgjoni zonja, ju duhet O, oh, thonë ato, si mi marrë S'ka problem, u thotë ai, duhet që të përgjigjeni nga një pyetje secila prej jush dhe pastaj mund të mm. hyni nëse jeni të sakta. Tam. Pyetja numër 1. Edhe fillon një muzikë atje, nuk e di nëse kemi këtë muzikën e Pak a shumë kjo ishte që kemi ne tek fjalë mbrapsht. Mund të bësh atë fjalë mbrapsht, i thotë uh, Pjetri atyre. Zonja. Pyetja numër 1. Cili ishte njeriu i parë i krijuar nga Perëndia? Wow, dhe e para Adami, Adami E saktë, thotë Pjetri Edhe hapen dyert atje Ups, parajsës, kalon kjo Edhe me ta kollotu ma kështu edhe ikën. Mirë thotë ai pyetja numër 2. E murgesha numër 2 vjen atje. Cila ishte gruaja e parë e bërë nga Perëndia. Ajo thotë, shumë e lehtë, Eva, Eva, Kjo është gjëja e parë që Adami i tha Evës sa të fortë që ma bëre, hapen dyert dhe i hynë edhe murgesha e tretë. Gjithçka zgjidhet me një fitore. Sa mirë që ishte me pjesë. Të treja, të treja hynë brenda. Rastësi, por eh, por kështu ndodhi. Themi mbas pak tani ka një ndërprerje publicitare këtu në klubin e mëngjesit. Patëllxhanet në përmasa të vogla kanë një lëkurë mjaft të hollë dhe shije më të ëmbël se patëllxhanet e mëdhenj. Patëllxhanet kanë nivele të ulta të yndyrës, kolesterolit dhe kripës. Ato janë një zëvendësues ideal i mishit në dietat vegjetariane. Kanë aftësi të forcojnë kockat, parandalojnë osteoporozën, reduktojnë simptomat e anemisë, fuqizojnë funksionet e trurit, përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, sistemin tretës e të tjerë. Vlerat fantastike të patëllxhanit vijnë kryesisht nga vitaminat dhe mineralet, Patëllxhani është i mbushur me vitaminë C, K, B gjashtë, magnez, fosfor, bakër, fibër, acid folik, potas dhe mangan, ja cilat janë vlerat shëndetësore të patëllxhanit. Tretja, patëllxhani është një burim i jashtëzakonshëm i fibrës, një element i nevojshëm për mbajtjen e një diete të balancuar. Fibra është thelbësore për shëndetin gastrointestinal, për lëvizjen e rregullt të zorrëve dhe të muskujve përgjegjës për përcjelljen e ushqimit në trup. Nxit rënien në peshë. Duke qenë se patëllxhani nuk ka as yndyrë, as kolesterol, është një ushqim shumë i shëndetshëm për njerëz që përpiqen të bien në peshë ose të luftojnë obezitetin. Fibra parandalon çlirimin e grelinës, një hormon që i jep sinjal trurit kur na ka marrë sërish uria. Kur ndihemi të ngopur, nuk kemi dëshirë për të ngrënë sërish, ndaj përpjekjet për të rënë në peshë janë të suksesshme. Rrit imunitetin, Patëllxhani është një burim i pasur antioksidantësh të cilët shërbejnë si mburojë ndaj një sërë sëmundjesh. Patëllxhani ka vitaminë C, një element thelbësor në sistemin imunitar, sepse stimulon prodhimin dhe aktivitetin e qelizave të bardha. Përmirëson shëndetin e kockave, Patëllxhani është shumë i mirë për ata që janë të rrezikuar nga degradimi i kockave dhe osteoporoza. Patëllxhani ka hekur dhe kalcium që janë të rëndësishme për kockat. Ndihmon kundër anemisë. Patëllxhanet janë të pasur me hekur, por edhe me bakër, që si hekuri është thelbësor për qelizat e kuqe. Rregullon funksionet e trurit. Patëllxhani është i pasur me elemente që përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm nervor. Ato mbrojnë trurin nga radikalet e lira dhe mbrojnë organizmin nga toksinat dhe sëmundjet duke rritur qarkullimin e gjakut dhe oksigjenit në tru. Rrit shëndetin kardiovaskular. Zemra është një tjetër përfituese e vlerave të patëllxhanit që, siç e thamë, është i pasur me fibër. Patëllxhani ul nivelet e kolesterolit të keq në trup dhe stimulon nivelet e kolesterolit të mirë. Menaxhon diabetin. Patëllxhani është i dobishëm si rregullator i aktivitetit të glukozës dhe insulinës në trup. Kush e kërkon? Flori. Ka një gjë të vogël që um, Po po po, një sekond. Sa me dëshpëri me morët. Ë Flori, po, të cilin e kemi shumë mik dhe edhe shumë shok, edhe nuk kemi pse të na ndërhyj. Jo, s'kemi pse të na ndërhyj. Më të lartë. Vërtet e ke? Djalli është. Por uh, jo, po thoshim këtu. Tani uh, Flori ka kërkuar një këngë që quhet uh, I just called to say I love you nga Stevie Wonder, por ne para disa minutash luajtëm një tjetër këngë nga Stevie Wonder të quajtur Superstitious. Mm -hmm. Edhe ne sipas drejtorit Nuk mund të Nuk mund të luash dy këngë nga Stevie Wonder brenda gjysmë ore sepse sepse Stevie Wonder na merr në telefon pastaj dhe bëhet bëhet shumë keq. Kështu që ne do ta luajmë uh, I just called to say I love you, por mm -hmm. nuk duhet ta këndojë Stevie Wonder. duhet ta këndoni ju këtu në studio, kështu që le të le të nisë tani jepini. e kam hapur atë no. Duam bazë, duam bazë. Duam bazë pra. E kam e kam hapur bazën. Madje do keni në ekran edhe fjalët Qoftë se e keni vështirë t'i mbani mend Ta, po, duhet No New Year's Day Po si t'ia bëjmë? Atëherë duhet ta luajmë. Mm, mm. Jo, unë nuk mendoj se ky e këndon. Është një ta. Zotëri, është prapë një ta këngë. Dëgjoje. Ka si ndryshim. Si Lori si unë si Stevie. Për ta për për ta rregulluar pak. E lëm pak? E lëm pak. Okej, dakor. Mirëmëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit E di ka për të thënë uh, mirë dita pak nga pak po, sepse pra. po i afrohemi orës 10 miq të dashur këtu në Club FM 104. Po. A vash ju doli dhe dielli sikur ne po, po e pristim. Ky është emision natë që doli dielli dhe mbyllet. Ne kemi për ne emision ditë është. Okej. Ik dielli. Okej. Fike pak Olta. Po s'ka rënë bateria. E kemi kështu me, e kemi pult. Pip pip. Pjuf pjuf. Pjuf pjuf. Jepi pak uh, pjuf pjuf, jepi pak me fituesit. Uh, po ç'të jap, i kam dhënë të gjitha. A s'ke më fitues për ta? Jo. Censura nuk është gjetur, kështu jo. që mbetet për të hënë. Çfarë do na japësh një gjë nga zemra jote e mirë? Po, kafe. kafe me që spive. Vërtet e kemi un shiko, te Kaldini besoj. Më duket se po mbyllet. Kaldini dhe Olta miq të dashur kanë lënë kafen dhe kemi diskutuar herët sot në klubin e mëngjesit për të mirat që të bën kafeja dhe na ka ardhur keq sepse këto janë të mira që do t'u mungojnë atyre. Në shëndetin e tyre, ndërsa Edmond me çaj, Edmond me çaj fash. Tani do shikoni rrafet tonë të zi që do na varrin gjer te këmbët. Kafja është shumë e mirë, por ata jo, nëse u vëm çaj është shumë i mirë. U vëm stomaku, po. Në fakt ideja ka qenë Olta, se ti pate mosbesim tek Olta. Un kam ende mosbesim tek Olta. Olta ka qenë para që e ka hedhur sida. Dhe un mbetem mosbesues tek Olta, un po them, se këtu e nisa. Altini do ta mbaj. Kot fare ti. Altini do ta mbaj. Sepse Altini është i çuditshëm. Kurse Olta, kurse Olta e kam patalli. Kurse Olta, Olta nuk e mban. Olta do të kthehet te kafja sepse Olta Atëherë do bëjmë diçka. Ne të dy. Ti okay, po, voton jo për Altinin, unë votoj për Oltën. Ky është një bast i vogël. Unë do marr një pizë dhe direkt nga këtu. Po për këtë po flisim pra. Çali Blendit. Ti do votë edhe Unë besoj më shumë tek Olta. Nëse do votim unë votoj tek Altini, ë? Po sapo e the? Po jo pra. Sapo e the këtë? Unë tash janë analizë. Jo lutem, votimi, votimi është i fshehtë. Kishte një votë. Sigurisht, votimi, votimi bëhet në dhomën tjetër. Në dhomën e fshehtë. Nëse unë shpresoj t'ia dal, e kam një sfidë me veten, kuptohet? Po. Unë kam besim Olta që ti do ia dalësh. Gjithashtu. Altini më ka mbështetur, nuk e di. Ndihem me fat. Altini edhe unë ndihem me fat. Që e mbështet kaq fort Oltën sepse e fute në këto rrugë qorre. Ti nuk do ta mbash dot Lale, sepse ti je njeriu që të pëlqen këto kafeçka këto muhabetçka, e ke parasysh kështu? Je tipi që e shijon jetën. Po, e ka kthyer në çaj pra. Ka çaj, çaj zonjash. Po. Do bëjmë një zonjë tani. Sepse kjo nuk mund të ekzistojë në vakum. Dëgjo tash. Mm. Altin, ke televizor në shtëpi? Jo, fal, fal, fal, mos qeshni. Ke? Ke? Kam një i thënçin televizor. Okej, okay, dakord. Ke një sa herë e ke ndezur këtë televizor muajin e fundit? Nuk e ndez, nuk e ndez. Okej, okay, se marsi ka vetëm 9 ditë. Mhm. Sa sa e ke ndezur këtë vit? Sa herë? E ka, i duhet se lë çelësa. Nuk e kam ndezur asnjëherë. Pra s'e ke ndezur asnjëherë këtë vit. Okej, okay, pra. E besoj. Një njeri i cili ka televizor që nuk e ndez. Mm -hmm. Është një njeri që mund të ketë kafe dhe mos ta pijë. Olta, ke televizor? Sa sa Polç është televizori. Cinquantacinque, domethënë 55. Enough said. Nuk tregon asgjë. Enough said. Më pyet akoma. Kush e ndez televizorin në shtëpi? Vajza. Kështu që dhe Olta. Atëherë është i ka duart e pastë. Çfarë shikoni në shtëpi? Filxhanin e kafes. Çfarë shikoj? Vetëm Unë ti do ta ti do të zosh. Ti do të jesh duke pirë kafe nga hunda. Para se të vijë e shtuna, por uh, gjithsesi. Zot i madh. Forca Olta mund t'ja dalësh. Faleminderit Blendi. Të lutem. Je një njeri shumë pozitiv, më ndihmon gjithmonë Do ta paguaj këtë. Në fund të muajit. Me kafe. Ja, është do të kem fillimin e muajit, do ta blej fundin e muajit. Nga fillimi mund të. Do kem do kem kursyer, do kem kursyer nga kafet e mia dhe do t'jap uh, një bonus ty. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit ju. Ne do ta ndërpresim këtu programin. Miq të dashur, plani ishte për ta bërë deri në orën 11 sot. Por meqë kjo na e Meqë s'kam pirë unë kafe Ashtu kështu Ne do ta lëmë këtu Orkesta ime vjen në valët e Radios Klab FM për vazhdimin Music Box është çfarë ndjek këtë Sot më të mirat nga Australia, Australia e largët Pesëshja Plus kësaj edhe shumë uh, informacione të tjera Lidhur me botën e muzikës që Orkesta jua sugjeron. Ndërkohë që ne ju përshëndesim, ju urojmë një fundjavë fantastike. Përshëndetje edhe të gjithë kolegëve dhe kolegeve në Club FM këtu dhe në Klan Plus. Ciao! Mirupafshim, kalofshi bukur.